Novosti da je kralj Narasim Raja i njegova skupina učenjaka na putu da pobjedi narotama u raspravi, brzo su došli do Keturija. Gandana Rajan i Ramača Drakavirać vidjeli su kako s negodovanjem narotama mm, gleda na taj plan pandita kada je čuo za njega. Bilo je jasno da Takur Mahašaja nema nikakvu želju da raspravlja sa tim huškačima svjesnim svoje kaste. Osjećajući da će sukob uznemiriti njihovog duhovnog učitelja, Gandhi Narayan i Ramachandra Kavirać e, smislili su svoj plan kako bi izbjegli taj izazov. Krenuli su u obližnji grad Kumarapur. Tamo se je Gagan Rajan prerušio u prodavača listova pana, a Ramachandra Kavira se odjenuo kao grnčar. Na, da bi sakrili svoje obrijane glave, stavili su turbane i onda su na tržnici, pripremili dva kao dućana, jedan kraj drugog, i sjeli su kako bi prodavali svoju robu. Kada je kralj sa svojom skupinom stigao u Kamarapur, najprije su organizirali mjesto za svoj boravak i poslali su nekoliko bramana na tržnicu da bi tamo nabavili povrće, tižu i lonce za kuhanje. Ramačan zakaze da Ganga na rajan su to predvidjeli i promatali su kako bramane hodaju kroz tržnicu da bi se konačno zaustavili ispred štanda Ramačan Kavirađa sa njegovim glinanim. Um, vrčevima. Koliko ovo košta? Pitao jedan bramana. Uh, a Ramachandra mu je odgovorio na sanskritu. Pokušavši shvatiti svoje iznenađenje, bramana se počeo cijenkati za, kako bi dobio bolju cijenu, također na sanskritu. Kada je Ramachandra nastavio govoriti u izvrsnim sanskritom, Brahmana više nije mogao prikrivati svoje čuđenje. Kako je to moguće da su trgovci u ovom gradu tako obrazovani? Pitao je. Mi smo samo ponisni trgovci, rekao je Ramachandra krotko. Sve to malo znanja što imamo, to je zbog milosti naše guru Maharađe. A mogli biste se pitati tko je vaš duhovni učitelj? Narodan Takur Mahešaja, on živi u obližnjem gradu Keturiju. Njegovo znanje i devocija su bez premca. U međuvremena u međuvremenu su se mm, nekolicina bramana koja su e, proslijedili dalje do trgovine sa listovima pana, ostali su zapanjeni kada su također čuli da je na Rajan s njima razgovarao na sanskritu. Zainteresirani bramani su počeli šaputati među sobom. Ovo oh, je nevjerojatno mjesto. Trgovci govore kao e učeni mm, bramane. Ganana Rajan i Ramachandra su nastavili nonšalantno razgovarati sa bramanama, kao da im je sanskrit bio materinji jezik. Vješto su razgovor okrenuli u smjeru duhovnih tema i postupno su ponosne bramane uvukli u filozofsku debatu. Kako se e, rasprava zahuktavala, oko njih su se sakupile gomile znatiženih seljana, slušajući s poštovanjem kako Gangana Narayan i Ramachandra elokventno iznose svoje poante, citirajući mnoge sanskritske šloke. Nije im trebalo dugo da pobjede dvojicu. Da, toj dvojici nije trebalo dugo da pobjede pandite. Ehm. Bramane su e, ostali bez riječi. Neću više ostati ovdje usred tržnice i raspravljati sa panvalom, što znači prodavačem pana jedan je e, ogorčeno rekao svojim prijateljima, hajmo. Mm, pobjednički trgovci pod navodnicima su se malo porugali bramanama dok su odlazili se tržnice. Bolje se vratite natrag vašim studijama, Ganga Narenih je zadirkivao. Pošaljite nam vaše profesore, tako da možemo s njima dalje raspravljati. Brahmani su brzo nestali. Ali Nangan Narayan i Ramachandra nisu vjerovali da će pandite prihvatiti poraz tako lako. Sumnjajući da će se vratiti u većem broju, Ganga Narayan i Ramachandra ostali su kod svojih štandova. Brahmani su pojurili u svoj kamp i razgovarali sa svojim kolegama. Nešto grozno se je dogodilo na tržnici. Dvojca trgovaca su nas potpuno ponizila. Prodavač pana i grnčar počeli su s nama razgovarati govoreći izvrstan sanskrit i porazili nas pred svima. Što? Smijehno se jedan pandit. Prodavač pana i grnčar koji govore sanskrit. Da, oni su studenti narodne Metakure. Bili smo potpuno poniženi. Tamo više nikad ne možemo doći. Jedan nedeljni pandit je pitao, kakav je to grad u kojem trgovci govore sanskrit i raspravljaju šastre na tržnici? Vjeruj mi, ta dva trgovca su najučeniji ljudi koji se nikada sreo, rekao jedan od poniženih pandita. Ako jednostavni radnici, poput ove dvojice, ako su oni tako profinjeni, kakvi će onda tek biti učenjaci e, Naruta Metakure? E, samo zamislite kakav onda treba biti Naruta Metakura Mohašaj. Ako su ovakvi njegovi beznačajni studenti, dodaju drugi, bolje da odemo kući i zaboravimo na keturi. Već su nas pobjedili učenici e, Narutame da sad odemo, glavni pandit je povikao. Jeste li poludjeli? Umjesto toga trebamo odmah otići na tržnicu i pokazati tim arogantnim trgovcima kako stvari zapravo stoje. Da, moramo zaštititi svoju čast. Hajmo odmah na tržnicu. Grupa uznemirenih bramana ušla je u tržnicu nekoliko trenutaka nakon toga. Potražili su panvalu i prodavača mm, ovih glinenih vrčeva. I kada su ih našli, pandite su e, okružile njihove trgovine, njihove te e, ta trgovine. Vladar je se vođa tih pandita se sarkastično obratio Ganga Rajanu. Je li u ovom gradu uobičajena praksa da trgovci vrijeđaju bramane koji su tu u posjeti? Molim vas, oprostite mi, ponizno je rekao Ganga na sanskritu. Nisam htio nikoga uvrijediti. Jednostavno smo se upustili u filozofsku raspravu. Ramachandra Kavirač se ubacio također na sanskritu. Mislim da su ti bramene jednostavno bili previše mladi i neiskusni. Vi se činite puno više obrazovanima. E, vjerujem da će vama puno bolje ići u toj debati. Nakon takvog izazova, e, glavni bramana je pristao. Raspravljat ćemo se vama o čemu god želite. Možda bismo mogli napraviti komparativnu studiju osobina bramana i osobina Vajšnava, rekao je Ramachandra. Da, odgovorio je vođa pandita. Ja dobro poznajem tu temu. I nakon toga je taj učeni pandita izrecitirao brojne šloke koje slave Brahmane. I nakon toga se mm, nasmijeh, nasmijao, Želite li nešto dodati? Što bih više mogao reći? Mm, rekao je Gangana Ren pretvarajući se da se čudi. Vi ste opisali položaj bramana tako lijepo. Ali sada, ako mi dozvolite, e, ja bih htio reći nešto u uzvišenom položaju Vajšnava. Naravno, rekao je bramana, lagano mahnuši rukom. Onda je počeo na Rajan. Najprije je odao poštovanje svom duhovnom učitelju, a onda su iz njegovih ustiju tekle e, poetske šloke kojima se slave vajšnave kao beskrajna bujica, विप्रद्विसद्गुणयु तदरविन्दनाभा पदरविन्दविमुखत् स्वपाचं वरिष्ठं मन्येतदर्पितमनो वचने nehi, tarta, प्राणं पुनाति साकुलं न tu बुरिमानः Ako Brahmana ima svih 12 brahmanskih osobina, ali nije bakta i nije naklonjen lotosnim stopalima gospodina, sigurno je niži od bakte koji jede meso ali koji je posvetio sve, svoj život, e, bogatstvo, aktivnosti, riječi i um svevišnjem gospodinu. Takav je bakta bolji nego taj bramana, zato jer bakta može pročistiti svoju cijelu obitelj, dok takozvani bramana sa svojim e, lažnim ugledom ne može pročistiti čak ni sebe. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram APRANASYEVA DEHASYA mandanam LOKARANJANAM Za osobu koja je lišena predanog služenja, rođenja u velikoj obitelji ili naciji, poznavanje svih e, razotkrivenih spisa, vršenje strogosti i pokora i mantranje vedskih mantri su sve poput ukrasa na mrtvom tijelu. Takvi ukrasi jednostavno služe za zadovoljstvo masa ljudi. lakše nam proktam pumsovarna bivasya jakam yad tak te naiva, mir diše. Ako netko pokazuje e, simptome brahmane, kšatrije, vajše ili, ili šudre, Čak i ako je rođen u drugoj kasti, klasi, treba ga prihvatiti u skladu sa tim simptomima koje pokazuje. Ako je rođena u obitelji šudra, neka osoba, ali ima osobine duhovnog učitelja, treba je prihvatiti ne samo kao bramanu, već kao kvalificiranog duhovnog učitelja. Vajšnava je više od Brahmana zbog toga jer bramana zna da je on braman, a ne materija. Vajšnava zna ne samo da je braman, već također da je vječni sluga vrhovnog bramana. Dalje i dalje, tako naprijed, e, Gangan ranije govorio sa svojim moćnim, melodičnim glasom, koji je odjekivao tržnicom i privlačio pažnju svih. Brahmane su stajali otvorenih ustiju, dok je Ganga Narayan nepovratno ustanovio, ustanovljavao viši položaj Vajšnava. Kada je konačno prestao govoriti, cijela tržnica je bila potpuno um, tiha. Sklopljenih ruku Ganga se okrenuo vođi pandita. Tako rekao je, osmijehujući se ljubazno. Šastre jasno kažu da su vajšnove superiorni od svih. Vajšnove su iznad kasta, iznad odrednica kasta i, i svi ih trebaju poštivati, čak i bramane. Glavni bramana je ostao um, ukočen. Obrisao je znoj sa svog čela i uspio je izmrmljati nekoliko slabih argumenata koje je e, inteligencija Gangena Rajana ubrzo odbacila. Boja je nestala iz lica, sa lica pandite. Očenički se okrenuo drugim bramanama da mu pomognu, ali nitko nije progovorio. Kao slon koga su ulovili i okružili sa svih strana, očajni Bramana je objesio glavu i priznao poraz. I onda dok je gomila uzvikivala glasno slavići pobjedu mm, Ganga Narayana i Ramachandra Kavirađa, pandit je, e, nestao negdje u daljini. Nekoliko drugih pandita su okušali sreću, ali su, ali su brzo završili kao mm, noćni leptiri koji jure u vatru. Ekstatična gomila je čestitala dvojici trgovaca, a osramoćeni bramane su se nekako izmigoljili sa tržnice. Panditi su se vratili u svoj kamp, bolesni od razočarenja. Nakon što su sve prenijeli kralju, utopili su se u svoj tugi, tuzi. Ponosno su bili otišli iz svog kampa, urlajući poput oceana, ali sada je većina bila potpuno tiha. Nekoliko od njih je raspravljalo o toj debati mm, vrlo tihim glasovima. Njihov se vođa pušio. Okrećući se učenjaku rupa na rani, zasiktao je poput zmije. Zašto ti nisi došao s nama da nas obraniš? Ti si mogao pobijediti te bitkove. — Kako možeš biti tako budalas da ih nazivaš nitkovima? Brzo odgovorio Rupana Rajan. Tvoj tvrdoglavi ponos te je zaslijepio. Nisam govorio zato što mi je srce bilo ispunjeno poštovanjem prema njihovom e, uh, prezentaciji. To je bila, bila je briljantna, logična, i puna šastričkih referenci. Kako je moguće da ne budeš impresioniran sa tim trgovcima? Njihov govor, njihovo ponašanje, njihovo znanje koje su predstavili nadaleko nadmašuju one od najvećih brahmana. I osobnim primjerom i pomoću e, citata i šastra ustanovili su bez sjenke sumnje da su vajšnove smješteni na najvišem, višoj duhovnoj razini i da ih trebaju poštivati čak i bramane. Nitko nije očekivao od rupa na da će tako nešto reći i svi su pandite buljili u njega. Rupa na rani mi je odvratio pogled. Jeste vi svi toliko ponosni da ne možete pristati da je to istina Neće, nitko, neće li nitko od vas priznati da ti ljudi znaju daleko više o duhovnim temama nego svi zajedno? Da niste mogli primijetiti da ti sveti trgovci nisu s nama raspravljali samo zato da bi pokazali kako su nadmoćni? Niti, niti, nisu nas niti pokušavali poniziti. Jednostavno su željeli dokazati poantu da mm, je Vajšnava, poput njihovog narotam Šinarutam Takure, iznad svih kastinskih ideja i da ima takvu moć da uzdigne čak i najniže osobe do najviše duhovne razine. Ako to nije, kad to ne bi bilo tako, kako bi onda takvi jednostavni ljudi mogli, mogli postati tako duhovno napredni? To je bilo moguće samo milostivim dodirom Vajšnave poput Takure Mahašaje. Baš kao što se pa kositar može preobraziti u zlato, svetac narutavinog kalibra može preobraziti svakoga u blistavu samospoznatu dušu. Takva je moć Vajšnava. Nezadovoljan što su pandite i dalje nastavljali šutiti, Rupa Narajan je koraknuo i stao u središte grupe. Kakva je korist od toga što ste se rodili kao bramane? Ako ne možete prepoznati i cijeniti transcendentalno znanje, kada se s njim suočite lice u lice. Zar nije dostizanje takvog znanja jedina svrha života bramane? Nije li to za čim svi žudite pogleda oko sebe e, gomilu pandita. Jeste li se toliko zakljeli u pravila i rituale da ste zaboravili cilj svoje darme? Nitko se nije usudio progovoriti. Hodajući napred natrag, Rupa ranje nastavio se svojim govorom. Mislite li da ste već dostigli zaključno znanje o apsolutu samo zato jer ste se rodili u obitelji Bramana? Ha, nemojte se zavaravati, niti druge na taj način. Duhovno razumijevanje nije tako jeftino. To što ste se e, jednostavno rodili u obitelji Bramana ili što nosite sveti konac, ne uzdeže vas automatski na bramansku razinu, Zapravo, u Varaka Purani je rečeno da je u Kali Jugi svatko rođen kao šudra. A dalje je objašnjeno čak da će se u Kali Jugi čak i bramane roditi, u obite, e, demoni roditi u obiteljima bramana. Na šta se to imate ponositi? Ne, ne, moji prijatelji, nastavio je Rupan Rajan lagano se osmijekujući. Očito je da ne možete prosuditi čovjeka na temelju njegovog rođenja. Nečija priroda može se razumjeti samo na temelju osobina koje osoba pokazuje. A što se mene tiče, ti trgovci su pokazali da imaju najviši karakter. Samo si zamislite kakve osobine onda mora imati njihov guru. Oprosti mi panditači, progovorio je jedan od e, bramana protiveći se. Ti govoriš toliko uzvišano o tim trgovcima, ali čini se da nemaš tako puno poštovanja prema vlastitim kolegama. Ne vidiš li da u novom skupu ima puno velikih duša koje imaju osobine bramana, osobine nalik na dragulj? Zašto im tako se oštro obraćaš? Rupa Narajan je prestao hodajući simo tamo i hodati simo tamo i okrenuo se kako bi se s poštovanjem obratio brameni. Oprosti mi, rekao nježno. Ne želim uvrediti nitkog od vas. Moj cilj nije omalovažiti važnost bramana već ukazati da dolazak na bramansku razinu nije neki automatski postupak. Kao što to nije niti dostizanje bramana na kraju nečijeg duhovne potrage. Zapravo to je tek početak. Apsolutno istinu može se razumjeti u tri faze, kao braman, Paramatmu i bagavanju. Da da bi se došlo do viših e, stupnjeva, morate proći kroz e, stupanj Brahman, stupanj i postati Vajšnava koji je utemeljen na razini Vasudeve. Samo onda možete razumjeti božansku osobu Šri Krišnu i njegove osobine, ime, oblik i zabave. Prodobno je pogledao Bramanu koju je postavio pitanje i rekao. Zbog toga su ta dva trgovca mogla tako jednostavno pobjediti. Oni su učenici velikog bajšnave i sami su postali bajšnave. I zato njihovo znanje i devocija nadilazi vaše. I zbog toga je smatrati e, njih ili njihovog gurua niže razrednima velika uvreda. Bez obzira na njihovo rođenje, oni su vrijedni našeg obožavanja. Stoga vas ponizno molim da progutate svoj ponos. Sklopivši dlanove u namaskaru, Rupanarajana je pomno promatrao lica Bramana u publici, očima ih moleći da pokažu razumijevanje za svoje dobro odbacite svoj stav nadmoći nad vajšnavama. Taj mentalitet će vas odvesti samo niz cestu do uništenja. Prihvatite moj savjet, jer ja sam tu lekciju naučio na vlastitoj koži. Jedno sam pogriješio arogantno, arogantno smatrajući sebe superiornim nad velikim baktom, ali zbog e, milošću Vajšnava bio sam sposoban uvidjeti svoju pogrešku i postati ponisan. Kada je Rupa Naren spomenuo vlastitu grešku, to je e, privuklo pažnju svih e, koji su slušali. Lice Rupa Narana se omekšalo a oči ispunile suzama. Dubako uzdahnuši sjeo je. Kada je nakon toga progovorio, glas me je bio pun emocija. Prije puno godina, dok sam još bio jako mlad, mladi učenjak, pompozno sam putovao zemljom pobjeđujući bandite u debati jer sam tako ponosan na svoje znanje, da sam od svakog od njih tražio potvrdu da sam ih pobjedio, tako da svima mogu pokazati da sam Digviđaj, onaj koji je pobjedio sve u svim smjerovima. Konačno sam otišao u Vrindavanu sa namjerom da pobjedim slavne učenjake Rupu Gosvamija i Sanatan Gosvamija. Ali kada sam ih grubo izazvao, oni su ponizno odbili raspravljati, rekavši da nisu kvalificirani za raspravu sa takvom učenom osobom kao što sam ja. Kad sam to čuo, to mi je udarilo u glavu i pomislio sam, ha, sad sam najveći učenjak svih vremena. Kad sam tražio od Ruka i Senatene da potpišu potvrdu da su poraženi, vrlo lako su to napravili i otpratili medalje. interesirani sa ovim osobnim doživljajem rupa na rane, pandite su, se, su mu se primakli. Rupa na rane je klimnuo glavom, osjećajući sram, samo sjećajući se na to što je bilo. Zaslijepljen taštinom, otišao sam ravno na obalu rijeke Jamune i svima se hvalisao koga sam tamo mogao pronaći da su Rupa i Sanatana se bojali raspravljati sa mnom. Šeđiva Gosvami, njihov mladi nečak, naišao je u to vrijeme na Jamunu i slušao i čuo je kako se ja ponosno hvališem. Poželio je osvetiti, odnosno osvjetlati obraz svojih eh, stričeva i onda mi se obratio sa gnjevom u glasu. Ja sam učenik grupe i sanatane. Ako mene možeš pobjediti, prihvatit ću tebe kao pobjednika. Sada ćeš naučiti kako su rupa i sanatana pametni kad budeš raspravljao sa mnom. I rasprava koja je uslijedila bila je mm, vrlo žustra i trajala i danima. Šiđiva je vješto porazio filozofiju Advaita Vade i uspostavio nadmoć predanog služenja nad vijanom i Karmom. Na kraju se bio prisiljen pognuti glavu i priznati porez. Ali zanimljivo, nisam se osjećao poraženima, poraženim. Zapravo sam se osjećao pročišćenim. Srce mi je bilo preplavljeno transcendentalnom srećom, zbog milostivog društva uzvišenog sveca žive. Oči su mi se otvorile i shvatio sam istinu. Oslobođen teškog tereta svog ponosa, ponizno sam se ispričao Šidživi Rupi i Sanatani. I tada mi je Sanatan rekao da ću u budućnosti uzeti inicijaciju od naroda na Uketuriju. Od tada lutao sam naokolo žudno čekajući kada ću susresti tu veliku dušu. Kada ste vi, bramane, došli na, došli na dvor Rađandi Simhe da biste se požalili protiv narodama Takure, iako sam se izvana složio sa vašim planom da ga pobjedite u raspravi, pomislio sam kako sad konačno mi se sreća osmijehnula. Sada će nas, ćemo svi biti oslobođeni milošću Takure sa svojom neograničenom duhovnom moći Takur Maha svih privlači k sebi. Zapanjeni ovim priznanjem, glavni mm, bramene više nisu mogli eh, kontrolirati svoj poriv za pričom. Ti izdajico, nisi imao nikakvu namjeru da nam pomogneš. Glavni bramane se okrenuo svojim kolegama Cijelo smo vrijeme među sobom imali neprijatelja. I nakon toga taj Bramana je otišao sa tog skupa. Ehm, nakon toga neki od pandite su bile zapanjeni otkrovenjem rupa na rajane, neki su bili zbunjeni, neki su bili sumnjičavi, a mnogi od njih su jednostavno prešli na njegovu stranu. U međuvremenu je Rađan mm, bez riječi slušao sve ovo što se događalo. I zato, nakon toga je iskoračio i sa velikim osmijehom zagrlio na Rajana ko ramena. Aha, panditači, ti si pametan čovjek. Hvala ti što si mi otvorio oči onda je to baš ono onako kao što sam ja sumnjala. Takura Mahaša je izvanredni svetac. I što ćemo onda sad? Što trebamo sad napraviti? Trebamo sutra nastaviti prema Kituriju, rekao je Rupa Ne da bismo raspravljali sa Šinarutom Takur Mahašajom, već da bismo uzeli njegovo utočište. Da, da, Rađan Resimha se poletno složio. Već smo došli tako daleko. Sada moramo susresti tog velikog baktu, potražiti njegovo utočište i ispričati se za svoje presude. Već dugo vremena čekam da ga susretnem. Ukrenuši se ponovo prema paditama, Rupa na ranje zaključio. I tako, moji prijatelji, to što ste pobjeđeni nije razlog za sramice. Dobili ste najveću priliku da duhovno napredujete. Ne bojte se. Prihvatite svoj poraz s osmijehom. Hajmo sada svi u keturi i prihvatimo utočište narodom Takure. Njegova je duhovna moć toliko velika da nas svih može izbaviti iz oceana materialnog postojanja. Neki od pandita su se složili dok su drugi još izgledali zbunjeni tim naglim preokretom. Kralj je e, izdao zapovjed. Ostaćemo ovdje u noć i ujutro krećemo za Keturi. Rekavši to, Ražana Rasimha i Rupa Narayan otišli su iz tog skupa, ostaviši pandite da i dalje razmišljaju. Sljedećeg jutra većina bandita su prepoznali svoju glupost i bili su spremni susresti Takuru Mahašaju. Raspravljali su svojim planovima za uh, polazak na put. Odjedan put je taj glavni bramana utrčao u njihov mm, kamp, histerično plačući i pao pred stopala na Rajne. Šokirani što vide panditu u takvom stanju, svi su se oko njega okupili. Rupa na nježno privukao mm, emocionalnog panditu do svojih koljena. Što se dogodilo? Pitao je. Lice pandite je bilo potpuno crveno od plakanja kao i njegove oči. Žao mi je, pa, jecao je, molim te, prosti mi. Imao si pravo, imao si pravo. Zapanjen promjenom u ponašanju Pantite ruka na je pitao. Što se dogodilo? Kako ti se srce tako preokrenulo? Trudeći se nekako se pribrati, pantik je duboko Zdahnuo i obrisao svoje suze. Prošle noći, kad sam zaspao, a rekao je dok mu je glas podrhtavao. Božica Pagavati se pojavila predamnom. Bila je bijesna. Izine oči, krvavo, crne, krvavo crvene oči, blještale su od gnjeva. Bramana je zadrhtao na samo sjećanje na taj trenutak. Držeći mač u ruci vrištala je. Ti nitkove! Bezobzirni, napuhani panditu, odrezat ću ti glavu sve tvoje proučavanje spisa je bilo beskorisno, jer si kritizirao velikog baktu Narutan Takuru. Svojom uvredom kupio si si kartu sa pakao. Narutan je inkarnacija gospodinovog zanosa. On je pravi bramana, zato jer ne samo da razumije braman, već je i u svom srcu zarobio vrhovnog bramana, Krišnu. Tako je blistavo sveti konac trajno urezan u narotamino srce. Ti moraš postati pravi bramana tako da prihvatiš inicijaciju od njega. Samo te njegova milost može spasiti od patnje u paklu. Pandite je rukama obuhvatio svoju glavu i onda je te nestala. Bilo je grozno, probudio sam se znači od straha. Sada shvaćam kako sam veliku grešku napravio. Rekao je boreći se protiv novih suza koje su navirale. Molim vas, dozvolite mi da idem s vama u keturi. maha Maha, se od srca smijao slušajući kako njegovi učenici Ganga Narayan Čaktavati i Ramachandra Kaviraž opisuju svoju debatu sa arogantnim panditinom bio je, osjećao je olakšanje što su mu na taj način omogućili da se on s njima ne mora suočiti. Za vrijeme rasprave, jedan od nadutamenih učenika ušao je u vrt i prekinuo smijeh s najavom. Kralj Pakapalija i njegova grupa pandita su upravo došli naš, na naš posjed. Otišli su u hramsku prostoriju Takura Mahaša se lako osmijehnuo. Molim te, dovedi ih ovdje nakon šta uzmu dašan. Pažljivo koračajući King Narasimha, Rajan i grupa pandita približili su se Takuri mahašaj. Još iz daleka pali su na tlo i odali poštovanje, puni straha i srama plašljivo su gledali na lice. Narutama se osmijehnuo kada je vidio iznenađenje na licima pandita, kada su ugledali gangu Rajana i Ramačandru kraj njega, odjevenih u dotije i sa bramanskim koncima i šikama jasno vidljivima. Molim vas sjednite, rekao im je Narutama. Imam sreću, sam dobio društvo tako vrlo učenih i plemenitih osoba. Koraknuši naprijed, kralj je pao na svoja na koljena pred Takuro Mahašajom. Došli smo sa griješnom misijom, rekao je kajući se. Željeli smo te spustiti sa tvog položaja, ali sada smo shvatili kakva je to grozna greška bila. Kraljeve su se oči ispunile suzama. Molim te, oprosti nam i daj nam utočište tvojih stopala. Takura Mahaša je bio dirnut kraljevim suzama. Stajao je i povukao je, podigao je kralja na, noge i zagrlio ga. Ne brini, rekao je naravno, dok su se i njegove oči punile suzama. Ja sam tvoj i ti si moj. Osjećajući veliko olakšanje što ih je Takur je tako toplo dočekao, kralj je kralj se široko smjehnuo. Ovi tvoji učenici, pokazuje prema Ganganarajanu i Ramachandri, spasili su nas od toga da počinimo grozan zločin tvojim lotosnim stopalima, ukazali su nam uzvišenost bakti, nadmoć bakti. Osjećamo da smo imali veliku sreću što su nas pobjedili tvoji slavni učenici. glavni pandita je sramežljivo koraknuo lice ispunjenog tjeskobom. Pakši pred stopala narutama, vapio je. Molim te, oprosti mi, ja sam najveći vređalac. S dubokim kajanjem mm, poniženi pandita je s tugom ispričao cijelu priču o gnjevu Durga Devi i molio da mu uvrede budu oproštene. Takora Mahaša je uvjerio pandita da nije prihvatio nikakve uvrede. Ramachandra Čandra je nježno obgrlio pandita oko ramena, tješići ga i ukazujući mu dobrodošlicu. Ovo je rupa na rekao je kralj. upoznaši upoznavši ga sa glasovitim panditom. On već dugo vremena čeka da dobije tvoj daršan na Raj nije prišao. Nakon što je odao svoje najdublje poštovanje i ispričao je svoju priču u susretu sa Gosvamijima iz Vrindavana i o svom porazu od Džive Gosvamija. Narodama i da su tu priču slušali sa čuđenjem i oduševljenjem. Ramačandra Kavirać je onda svih pozvao da prisustvuju Aratiju. Nakon toga je Takur Mahaša sjeo i počeo kirtan. Glasno je bio čaravajući, a kralji i pandite su se oko njega okupili da bi slušali. Kroz e, slatke pjesme devocije, Takura Mahaša ih je podučio o znanosti o Krišni. Draga moja braćo, pjevao je, ostavivši jogije, karnije, gjanije i obožavatelje polubogova po strani i odbacivši sve probleme koje plodonosni rad, običajna religija i drugi procesi joge nose, jednostavno obožavajte gospodina Giridharija. Beskrajna raznolikost filozofije i različitih Koncepcija života su svi proizvodi ponosa uvjetovane duše. Pokušaj da ih se razumije ne donosi nikakvu pravu dobrobit, već samo bol u umu. Plodonosno djelovanje karma kandija i spekulativno znanje djana kandija su dva vrča otrova. Ako ih netko pije ta dva otrova i onda tvrdi da su oba slatka poput nektara, izgubit će položaj u ljudskoj vrsti i prevesti, provesti dugo vremena lutajući različitim vrstama života. Gosti su se njihali sa glazbom. apsorbirajući duboke poruke sa svakom riječi. Narod sam je promatrao njihove radosne lica i znao je da su čista moćna učenja što čitanje već djelovala u njihovim srcima. Takur Mahaša je pjevao i pjevao ohrabrujući svoju publiku da se prihvati procesa svjesnosti Krišne. Odbacite sklonost ka pronalaženju grešaka u drugima i jednostavno slijedite put čistog predanog služenja, koji je lišen svakog drugog motiva i kao i plodonosnog djelovanja impersonalne gijane i svih drugih sebičnih želja. Oči Takure Mahašaja su blistale sa suzama, dok je s ljubavlju mm, podsticao svoju publiku da prihvate utočište voljenog gospodina Krišne. Samo uronite u nektarski ocean bez obala, ocean čiste ljubavi prema Krišni. Taj ocean veći od najvećeg oceana slane vode, ako plivate u tom oceanu nektara, gospodin Krišna će urediti da vaše patnje nestanu i dostići ćete beskrajan, beskrajno transcendentalno blaženstvo. I onda na kraju Kirtane Takur Mahša je svih e, pozvao da uzmu prasada. Dirnuti društvom Takure Mahaša je, gosti su odlučili ostati u Katuriju koliko god dulje mogu. U tom su se društvu i kraj i njegovi pandite preobrazili. Kroz kratko vrijeme svi su potpuno prihvatili filozofiju svjesnosti Krišne i prihvatili inicijaciju od Takure Čan Draja je naslov sljedećeg pod u ovom poglavlju. Jednog dana, primijetivši dva nepoznata čovjeka kako ulaze u dvorište, Narota i Ramachandra su prestali mantrati i ustali se da bi dočekali goste. Nakon što su im ponudili da sjednu i da uzmu prsadam, Narutam je pitao. Odakle ste došli i kako vas možemo služiti? Vladar Gaderhota, Šira Raja, poslao nas je ovdje sa porukom. Izvukavši mali mm, komad pergamenta iz svog je torbe, vlasnik je ga je mm, pružio narutami. Pročitajte ovo pismo i sve će vam biti jasno. Narutam je otvorio pismo i tiho čitao. Poštovani Takura Mahašaja, pišemo ovo pismo nadajući se da ćete mi moći pomoći. Nedavno je moj sin, Chandraja, upao u velike poteškoće. I ja mislim da ste vi jedina osoba koja mu može pomoći. Možda ste već čuli o njemu. On je bio moćan zamindar iz tvrđave hala Ali prije nekoliko tjedana duh zlog bramane e, je ušao u njegovo tijelo i počeo ga mučiti. Duh je u potpunosti zavladao njegovim tijelom i umom, sileći ga da govori i ponaša se kao luđak. Jedva da je sposoban jesti i spavati, Čant je postupno izgubio svu svoju snagu i sad je u groznom stanju. Bojim se za njegov život. Sve sam pokušao da ga spasim, dobro sam mu liječnike i tantrike iz cijele zemlje, ali nitko mu nije mogao pomoći. Prije nekoliko dana astrolog mi je rekao da je Brahmana Rakšasta koji je ušao u tijelo Čandija odlučan da tamo ostane sve dok zamjenda Keturija narodom Takur Mahašaja tu ne dođe. Tako da mi se čini da je jedina nada da se moj sin izliječi, leži u vašim rukama. Preklinjem vas, molim vas, dođite k meni i pomozite mom dječaku. Daću vam za uzrat što god želite, zemlju, zlato, krave, što god želite bit će vaše ako ga, ako ga možete izliječiti. Molim vas, dođite brzo, odmah, jer on vrlo brzo gubi snagu. Preklinjući za vašu milost, Ragavendra Raja. Narutama je pogledao glasnika um, zagonetno. Za nije taj čun Raja, nije on poznati pljačkaš. Jedan od glasnika je krenuo. — Da, stvarno je niš koristi. Bio je bogat i boćan čovjek, iznimno hrabar i vješt u ratovanju, ali nažalost moć i bogatstvo su mu udarili u glavu i postoje je tiran. Sa tisuća konja i mm, pješadije pod svojom vlašću napao je i opljačkao mnoga sela. Njegovo uobičajeno ponašanje je pljačkanje i ubijanje ljudi i dok to radi ne mari ni za koga. Drugi glasnik je dodao. Također je zlorabio žene i kćerke Sedana. Njegov brat Santoš pridružio mu se u tim groznim dijelima. Zajedno bi pili i onda bi išli u selo i tražili nekoga s kim se mogu sukobiti i tući. Svih se boje. Zvuči kao inkarnacije džagaja i Madaja, rekao je Ramachandra mu. Otac je stalno pokušavao dokazati da trebaju prestati sa takvim groznim djelima, vlasnik je nastavio. Ali oni bi se samo smijali i nastavili sijati svugdje strah. Ali sada, kad je taj moćni tiran eh, sveden na idiota koji mrmlja neke gluposti zbog toga što ga je što je duh ovladao njegovim tijelom. I sad jednostavno životari u kući svog oca. Naravno je ostao ozbiljan dok je pružio Ramačandri Kavirazu to isto pismo da ga je on pročitao. Hmm, rekao je Ramačandra nakon što je pročitao to je vrlo delikatna stvar. Što misliš da bismo trebali učiniti, pitao je naratem. Nisam siguran da li bi se trebalo s time baviti. Kavirađ je eh, odgovorio slegnuši ramenima. Što da kažem? Ti si otjelovljenje ljubavi, i slobodan učiniti što god želiš. Zatvorivši oči, Narutan je sjedio bez kretnji, razmišljajući o cijeloj situaciji. U meditaciji je čuo glas čitanje Mahaprabhuva. Slušaj, Narutan, će ti jako lako osloboditi tog zlog griješnika Čandraju. Idi u njegov dom i pokaži mu svoju milost. On čeka na tvoje blagoslove. Pojavio si se ovom svijetu da bi izbavio pale duše. I tako idi s kavirađom i oslobodi Čandraja svih njegovih grijeha. mi je zlatno tijelo zadrhtalo od zanosa. Otvorivši oči, sa blistavim osmijehom objavio je. Sutra idemo u dom Ragavendra Raya.